إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون แท้จริงมันไม่มีอำนาจใดๆเหนือบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่พวกเขาได้มอบหมายการงานต่อพระผู้อภิบาลของพวกเราอินนามาสุลตานุฮูอัลลลซีนะตวัลลูนฮูวัลลซีนฮุมบิฮิมุชริกู ท้จริงอำนาจของมันมีเหนือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับมัน وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون และเมื่อเราได้เปลี่ยนองค์การหนึ่ง แทนอีกองค์การหนึ่ง และลอทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมา พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเจ้าเป็นผู้อุปโลกขึ้น เปล่าเลย พวกเขาส่วนมากไม่รู้ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าวิญญาณบริสุทธิ์ คือยิบรออีนได้นำมันคือองค์การอัลกุรอานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความจริงเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธามีความมั่นคงและเป็นทางนำและเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين และโดยแน่นอน เรารู้ที่พวกเขากล่าวว่า แท้จริงสามัญชนคนหนึ่ง สอนเขา ภาษาที่พวกเขาพาดพิงไป ถึงนั้นเป็นภาษาต่างถิ่น และนี่เป็นภาษาอาหรับ ที่ชัดถ้อยชัดคำอินนัลลดีนลายุมินูนบิอายาติลลาฮิลายฮดีฮิมุลลอฮุวะละฮุมอาซาบุนอลีมแท้จริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทางนำแก่พวกเขา และสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสบอินนามายฟตริลคดิบัลลดีนลายุมินูนบิอายาติลลาวะอุลาอิกะฮุมุลกาดิบูนถ้าจริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของลอนั้น อุปโลกความเท็จขึ้น และชนเหล่านี้แหละคือผู้กล่าวเท็จมันกฟรบิลลาฮิมินบะดอีมานิฮิอิลลามันอุคริฮะวะกลบุฮูมุตมะอินนุบิลอีมาน ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้ว เขาจะรับความกิ้วโกรธจากอัลลอฮ์เว้นแต่ผู้ที่ถูกบังคับ ทั้งๆทที่หัวใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาแต่ผู้ใดเปิดหัวอกของเขาด้วยการปฏิเสธศรัทธาพวกเขาก็จะได้รับความกิ้วโกรธจากอัลลอฮ์และสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างมหา ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาพอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือประโลก และแท้จริง อัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ชนเหล่านั้นคือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขา และบนหูของพวกเขา และบนตาของพวกเขา และชนเหล่านั้นคือผู้เผลอเรือ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون โดยแน่นอน ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن บ ن กมินบ ب ดฮาลกฟูรุรห ي มแต่แท้จริงพระผู้อิบานของเจ้านั้น บรรดาผู้อพยพหลังจากถูกทดสอบแล้วพวกเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนและอดทนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า หลังจากนั้นแน่นอน พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون วันที่ทุกชีวิตจะมาโต้แย้งแทนชีวิตของมัน และทุกชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วน ตามที่ได้กระทำไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูก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 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون แล้วลอทรงยกอุทาหรณ์ถึงเมืองหนึ่ง ซึ่งปลอดภัยและสงบปัจจัยยังชีพของมันมีอย่างสมบูรณ์ทุกแห่ง แล้วมันก็ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์ดังนั้น อัลลอฮ์จึงทรงให้มันลิ้มรสแห่งความหิวและความกลุ่เนื่องด้วยพวกเขาได้กระทำไว้ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون และโดยแน่นอน ได้มีศาสนาทูตท่านหนึ่ง จากหมู่ชนของพวกเขามาอย่างพวกเขา แล้วพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อ ดังนั้น การลงโทษจึงได้ประสบกับพวกเขา โดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรม فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทาน ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่อนุมัติที่ดี ๆ และพวกเจ้าจงขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ หากพวกเจ้าเคารพพักดี เฉพาะพระองค์เท่านั้น อินนามะฮัรมะอะลัยคุมุลมัยตะวัดดมะวะละห์มัลคินซีรวะมาอุฮิลละลิกอยริลลาฮิบิฮวะลาอาดิฟะอินนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีมแท้จริง พระองค์ทรง ห้ามพวกเจ้า เพียงเฉพาะสัตว์ที่ตายเองเลือด เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกกล่าวนามอื่นจากอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในภาวะขับขันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ได้เป็นผู้ละเมิดแล้วไซแท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن ا ل และพวกเจ้าอย่ากล่าวตามลิ้นของพวกเจ้ากล่าวเท็จขึ้นว่านี่เป็นที่อนุมัติ และนี่เป็นที่ต้องห้ามเพื่อที่พวกเจ้าจะอุปโลกความเท็จต่ออัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้กล่าวความเท็จต่ออัลลอฮ์นั้น พวกเขาจะไม่ได้รับความสำเร็จมาอุลกลีลู ولهم عذاب أليم ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย และสำหรับพวกเขา จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดและกับบรรดาผู้ที่เป็นยิว เราได้ห้ามสิ่งที่เราได้บอกแก่เจ้ามาก่อนแล้ว และเราไม่ได้อายุติธรรมต่อพวกเขา แต่พวกเขาได้อายุติธรรมต่อตัวของพวกเขาเองะอินนรับบกมินบาดฮาลกฟูรุรรฮีม ท้จริงพระผู้อิบานของเจ้านั้นสำหรับผู้กระทำความชั่วโดยไม่รู้ พวกเขาก็ขออภัยโทษ หลังจากนั้นและปรับปรุงแก้ไขให้ดี แท้จริง พระผู้อภิบาลของเจ้าหลังจากนั้น พระองค์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ ออออิินนนบรฮีมมมะกาุตก ن إ ิตั ه ลิลลาฮิฮะลีฟันวะลัมยะกุมินัลมุชริกีนแท้จริง อิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศเป็นผู้พักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เที่ยงธรรม และเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم เป็นผู้กตัญญูต่อความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ทรงเลือกเขาและทรงชี้แนะนำทางแก่เขาสู่ทางที่เที่ยงตรงและเราได้ประทานความดี ให้แก่เขาในโลกนี้ และแท้จริงในประโลกนั้น เขาจะอยู่ในหมู่คนดีอย่างแน่นอนแล้วเราได้ประทานองค์การแก่เจ้าว่า จงปฏิบัติตามศาสนาของอิบราฮิมผู้เที่ยงธรรมเถิดและเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี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 พระผู้อภิบาลของเจ้าจะตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างแน่นอนในวันปรโลกในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นอุดอิลาสบีลรับบิกบิลฮิกมะวัลมอิดติลฮัสนะวจาดิลฮุมบิลลตีฮิยอัสันอินนรับบกฮุวะอัลมบิมันดัลลอันสบีลิฮิวะฮุวะอัลมบิลมุฮตดีน จงเรียกร้องสู่แนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้าอย่างสุขุม และการตัดเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า แท้จริง พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงจากทางของพระองค์โดยที่พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين และหากพวกเจ้าจะลงโทษฝ่ายปรปักก็จงลงโทษเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับ และหากพวกเจ้าอดทน แน่นอนมันเป็นการดียิ่งสำหรับผู้อดทนทั้งหลายวสบ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون และเจ้าจงอดทนเถิด และการอดทนของเจ้าจะมีขึ้นไม่ได้ เว้นแต่ด้วยอัลลอฮ์และอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขา และอย่าทับใจในสิ่งที่พวกเขาวางกลอุบาย แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรงและบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย